apaštalai ir broliai buvę judėjuje, išgirdo, kad ir pagonys priėmė Dievo žodį. Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, žydų kilmės tikintieji ėmė jam prikaišioti. Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgiai. Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti. Aš kartą melžiausi Jopės mieste ir dvasios pagavoje turėjau regėjimą. Prie pat manęs nusileido kažkoks rykas it didžiulė marška, už keturių kampų nuleidžiamas iš dangaus. Atidžiai įsižiūrėjęs pamačiau jame keturkojų žemės gyvūnų, laukinių žvėrių, roplių ir padangės sparnuočių. Dar išgirdau balsą man sakantį, kelkis Petrai, pjauk ir valgyk. Aš atsakiau, jokių būdų viešpatie. Dar niekuomet suteptas ir netyras maistas nebuvo mano burnoje, bet balsas iš dangaus prabilo antrą kartą. Kad Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko tris kartus ir vėl viskas pakilo į dangų. Ir tu jau prieš namus, kuriuose mes buvome apsistoję, atsirado trys vyrai – Jie buvo siusti pas mane iš Cezarėjus. Dvasia man įsakė nedvėjojant keliauti su jais. Mane lydėjo šitie šeši broliai ir mes kartu nuvykome į vieno žmogaus namus. Jis mums papasakojo savo namuose regėjęs angelą, kuris jam liepė nusiųs ką į Jopę ir išsikviesk Simoną vadinamą Petru. Jis pamokys tave ir visus tavo namiškius, kaip išsigelbėti. Kai aš pradėjau kalbėti, šventoji dvasia nužengė ant jų, kaip pradžioje yra atsitikę ir mums. Tada prisiminiau viešpaties žodžius, kaip jis yra sakęs. Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Tad jeigu Dievas suteikė jiems tokią pat dovaną kaip ir mums, įtikėjusiems viešpati Jėzų Kristų. Tai kasgi aš toks, kad mėginčiau trukdyti Dievui? Tai išgirdę, jie nusiramino ir ėmė šlovinti Dievą sakydami, vadinasi Dievas ir pagonims davė atsivertimo malonę, kad jie gyventų. Išblaškite į persekiojimo kilusio dėl stepono, nukeliavo į Finikiją, Kiprą ir Antiochiją. Jie skelbė žodį vien tik tai žydams. Kai kurie iš jų, būtent kipriečiai ir kirieniečiai, atvykę į Antiochiją kreipėsi ir į graikus, skelbdami gerąją naujieną apie viešpatį Jėzų. Viešpaties ranka buvo su jais. Daug žmonių įtikėjo ir atsivertė į viešpatį. Žinia apie juos pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis ir ji išsiuntė Barnabą į Antiochiją. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir ragino visus iš tikro širdies likti ištikimus viešpačiui. Matys buvo geras vyras, kupinas šventosios dvasios ir tikėjimo. Taip viešpačiui prisidėjo nemažas būrys. Barnabas dar nukeliavo į Tarsą ieškoti Sauliaus. Radęs atsivedė jį Antiochijon. Juodu abu ištisus metus darbavosi bažnyčioje ir išmokė gausų būrį. Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionimis. Tomis dienomis iš Jeruzalės į Antiochiją atvyko pranašų. Vienas jų, vardu Agabas, dvasios įkvėptas išpranašavo didelį badą, ištiksiantį visą pasaulį. Badas iš tiesų atėjo Klaudijui valdant. Mokiniai kiekvienas pagal savo išteklius nusprendė paremti judėjos brolius ir nusiųsti jiems pašalpą. Jie taip padarė ir per Barnabą bei Saulių nusintė vyresniesiems paramą.